and he will really pay attention of you including the participants also เปรียบเทียบระหว่างที่เราทำเองคิดทำโอเองตัวเองคิดสั่งตัวเองทำสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งบางทีเราหลงว่าเราจะไม่รู้ว่าหลงอะแต่ไม่หลงไปนะทำไปแต่คิดอะไรหลานดูมามาลองทดสอบดู นี่ก็หลายอาทิตย์แล้วนะ วันนี้เราทดสอบดูสักนิดหนึ่งไปที่เป็นรูปธรรมได้ยินเสียงนี้ไหม so let's compare like when you think when you have a thought and also command yourself to move to do the hand movement like this and compare to the voice that the mountain state ท่านช่วยทำอีกทีนะครับที่ท่านขอ ได้ยินไหม Can ไ o ได้ยินทางบ้านได้ยินไหมทางบ้านได้ยินคเอออ้าวคราวนี้ ลองดูที่อเมริกานะลองดูนะในโบสถ์นะลองดูถ้าเคาะหนึ่งครั้งเนี่ยลองเอามือซ้ายไว้ที่หัวเข่าก่อนนะมือซ้ายมือขวาเนี่ยนะเอาไว้ที่หัวเข่าก่อนลอง Okay, and now please Put your left hand and right hand on your knees. On your knees. Left hand and right hand on your knees, please. And uh, listen to the mic. ให้เสียงเคาะตัวสั่นนะถ้าไม่เคาะอย่ายกนะ And let's hear the monk. If you if the monk doesn't knock, please don't raise your hands. อ่ะลองทำดูก่อน Let's r หนึ่งจังหวะสองจังหวะทำไปเรื่อยๆ ให้ครบ รับรองได้เลยถ้าไม่ได้มีสติ มันจะทำไม่ได้นะสติการระลึกระรู้นะระลึกระรู้ สตินะภาษาไทยเนี่ยสติแปลว่าระลึกรู้ระลึกได้ สติเป็นภาษาบาลี ประเทศอินเดียแต่พอเป็นภาษาไทยอ๋อมีความระลึกได้ มันระลึกได้ ตอนนี้ระลึกได้นะว่า เสียงเนี้ยเราจะยกหนึ่งจังหวะบอกดูนะ ถ้าไม่มีแล้วอย่ายกนะไม่มีแล้วอย่ายกเดี๋ยวผมขอแปลนะครับ อันนี้ต้องสั้นๆ เพราะว่าขอขอใหม่ได้ไหมครับ เพราะว่าที่ท่านบอกมา มันทีช่วงห่างพอสมควรห่างใช่ไหมยา่ครับเอาใหม่ โอเคเสียงได้ ให้ยกหนึ่งจังหวะ if you hear this please ยกหนึ่งจังหวะนี่คือยกมือหรือยังไง one step พิกตั้ง โอเค if you hear this แล้วก็ยกขึ้นมา rotate ประกอบกับสี่จังหวะเมื่อกี้ที่ทำ similar to what we have been doing อลองดูกันนะแล้วลองถ้าไม่มีสติทำไม่ได้เตรียม ียงดังไม่ทำนะ ไม่มีเสียงก็ไม่ต้องทำนะ only only continue doing when you hear the voice เอาใหม่ เอาใหม่ let's start again วางกายไกลๆพูดถึงการวางกายก็ต้องวางไม่เป็นไกลๆธรรมดาธรรมดา relax วางใจใจ วางให้มันรู้สึกเออพอดีพอดี ไม่ได้ว่าจะเอาผิดเอาถูกมีรางวัลให้ลงโทษไม่มีให้ทำเฉย Relax your body and your mind. It doesn't need to be 100% correct. นะพร้อมนะทางบ้านด้วยเริ่มใหม่เริ่ม so have you noticed that even if you cannot hear it but your reaction your movement goes down สังเกตเห็นอะไรไหมหนึ่ง การวางกายการวางกายสอง การวางใจและรับรู้ด้วยว่ามันจะมีเสียงเข้ามา so you might notice two things first your body and second your mind plus your awareness and attention ลองใหม่นะ لا استمر ได้ไหม Can you do it คนที่เข้าใจก็หลังยักหน้าอยู่ คือถ้าไม่มีเสียงแล้วมันไปอะไรว่า มันไปยึดแล้วล่ะว่าไอ้เสียงสองเสียง สามเสียงที่ผ่านมานยมันไปคิดอะไร มันจะต้องมีอีกแล้วมันไม่มี แสดงว่า เออ มันคิดเอา มันไม่ใช่ว่ามี แต่มันเชื่อว่ามี So if you do that without like the noise and you still move it, it means that it's from your anticipation, your thoughts or your imagination. It is not real, it's more like illusion. But we still do it sometimes. Let's continue. เริ่มแล้ว enough. so the question is that is this noise real จริงไหม is this real ปรุงแต่งไหม it is from the imagination คือความจริงแล้วไม่ได้ปรุงแต่งกระทบแล้วก็ตอนนี้ได้ยินเหมือนกันทุกคน Yeah, the voice is not from imagination. It happens, and we all can hear it. มันเข้ามาทางหููแล้วเวลาเราพลิกเนี่ยเราพลิกพลิกมือขยับมือเนี่ยการที่มันขยับมือเนี่ยตัวนี้มันเป็นความจริงไหม It's our movement that we do the palm rotation, real เราอยู่กับร่างกายเราเห็นแล้วมันขยับจริง ๆ แต่มันคือก้อนทุกข์นะ and yeah that's dukkha แล้วเราก็ u lâu có ย i ả m dốc Tiếng mì nếu lâu c ก giảm d ố อเราเราทำไว้ในใจ เราทำเอาไว้ในใจเราเสียงมีเราจะขยับยก ในขณะที่เรายกเองเนี่ยเรายกตามตามตัวเองไปเรื่อยๆหลงบางทีก็ไม่รู้วิธีการแบบนี้มีคนพิการคนหนึ่งไปฝึกชื่อกำพลทองนุ่มคนพิการ ใช้เสียงในกาตักพิกตักพิกตักพิกเราเป็นเพื่อน เราเสียงเป็นเพื่อนเรายกตามเสียงดูหนึ่งเดือนแก บอกว่าแกเข้าใจเรื่องสภาวะหนึ่งเดือนเต็มๆแกเข้าใจอ๋อนี่มันคือลักษณะของเสียงที่เป็นรูปธรรมเหมือนกันแล้วมากระทบที่หูเป็นรูปธรรม แล้วมันก็ พลิกไปเรื่อยๆ ตามไปเรื่อยๆ ตามเสียงไปเรื่อยๆ เห็นความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมา So what we are doing, like, I might pay attention to our ears, like the perception that like we listen to the voice, and after that we move. That is what we have been planning to do, right? But at some point, we also noticed that like we kind of got like to follow that and follow our anticipation instead. And the moment he gave an example of like a handicapped person who practiced this kind of like practice movement, but according to the clock ticking. And after um, only a month, uh, only a month, the handicap guy, he understands. He understands. He sees the sensation. He understands about the sensation about the ears and also like the voice. He understands about the sensation in our mind that perceive our thoughts วิธีการนี้เคยไปสอบอารมณ์ให้กับหลวงพ่อมหาหลายทีสามร้อยคน แล้วก็ พาหลวงพ่อเขียนปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันหลวงพ่อบอกใช้ได้ใช้ได้ แล้วก็ วันนั้นคุณหมอคงศักดิ์เนี่ยพาไปที่วัดจีนไปเห็นตัว คล้ายๆกับเป็นที่กระทบของไม้เคาะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกตัวนี้เนียมันจะทำให้นึกถึงตอน อยู่กับหลวงพ่อมหาไหลแล้วก็พาคนสามร้อยคนสอบอารมณ์ so the monk mentioned that like for this c o m e c t m e d has been tested by Paul Mahalai the teacher Mahalai who tests 300 people and it works. And another teacher, Lopakun, can also test and confirm that like it really helps. And the monk also mentioned that previously, like Dr. Kamsa brought the monk to another, a Chinese temple, and they also have like similar thing, but instead of knocking, they have kind of like bell or device that they hit and make some noise. Fishbowl. ฟิชโบนฟิชฟิชโบนฟิชโบนกะโหลกกะโหลกปลาฟิชโบนเป็นฟิชโบนหรือฟิชโบนโบน like a bowl ฟิช h bowl fish b o made of fish i อ oh, this นั้นเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครลองทำตัวเดี๋ยว่าจิตมันจะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ จะเกิดการวางเนี่ยถ้าวางเป็นจะเห็นเรื่องวางอยู่ก็พอเสียงมาก็ยกตามเสียงมาก็ยกตามเรื่อยๆเวลาความคิดเกิดมันจะเห็นชัดมากถ้าสังเกต so and when we were practicing our mind focus on the present and we can notice and see the transition between our perception of two things When you perceive and with me let it go. Sweep back and forth. เอาเนะวันนี้ก็สองทุ่มกับหนึ่งนาทีแล้วก็ไม่อยากใช้เวลาเกินอยู่จะตรงเวลาให้ละนะคราวนี้ทางคนไทยก็ เดี๋ยวมาคุยกันหลังไม่อีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะปิดที่นี่ก่อนกันแล้วกันคราวนี้มีใครจะตักถาม so now I think it's the time it's 8 p.m. now and although the month, would like to continue the discussion with the five participants on Zoom but we're going to close the session here for now and do you have any questions Yeah, วินาทีสุดท้ายแล้วแล้วก็ให้ดรตาดรนิคมท่านพาพวกเราแผ่เมตตาร่วมกันเดียวกัน And now let's chant according to what Lord Nikom is going to do. stress and pain. May I be free from animosity. May I be free from oppression. May I be free from trouble. May I look after myself with ease. May all living beings be happy. May all living beings be free from animosity. May all living beings be free from oppression. May all living beings be free from trouble. May our beings look after themselves with ease. May our beings be free from all stress and suffering. May our beings not be deprived of all good fortune they have attained. All beings are the owners of their karma, heir to their karma, born of their karma, related to their karma, and live dependent on their karma, whatever they do for good or for evil, till that great day forever. May all human beings be happy. always free from animosity. May all share in the blessings springing from the of heaven. May there be a good blessing. May the Dewas protect you by the power of all the Gurus. May you forever be well. May there be a good blessing. May the daylight protect you, but I call for the darkness. May you forever be well. May the living with blessings. May the daylight protect you, by the power of the sun. May you forever be well. อาลัยพาเป็นภาษาบาลีอาลังสัมมาสัมพุทโธพระวา